As emocións son unha parte importantísima das persoas, xa que son as encargadas dos sentimentos de felicidade, tristeza, medo, ira. Temos que saber recoñecelos e controlalos cando nos fan sentir mal.